Pirmoji Samuelio knyga, 13 skyrius. Saulius karaliavo Izraelyje metus ir antraisiais karaliavimo metais. Saulius išsirinko 3000 vyrų iš Izraelio. 2000 buvo su juo Michmašo ir Betelio kalnuose, o 1000 buvo su Jehonatanu Benjamino Gibėjoje. Likusius vyrus jis pasiuntė namo. Jehonatanas sumušė Filistinų įgulą Geboje ir apie tai išgirdo visi Filistinai. Saulius trimitavo visoje šalyje, sakydamas, tai išgirsta hebrajai. Visas Izraelis išgirdo, kad Saulius sumušė Filistinų įgulą ir kad Izraelis tapo pasibjaurėjimu Filistinams. Visa tauta buvo pašaukta pas Saulių į Gilgalą. Filistinai susirinko kovoti prieš Izraelį. Jų buvo 30 tūkstančių kovos vežimų, 6 tūkstančiai raitelių ir pėstininkų kaip smilčių ant jūros kranto. Jie atžygiavo ir pasistatė stovyklą Michmaše į rytus nuo Bet Aveno. Izraelitai pamatė, kad jiems grėsia pavojus, priešo spaudžiami, žmonės slapstėsi olose, urvuose, tarp uolų, aukštumuose ir daubuose. Kai kurie perėjo Jordaną ir pabėgo į Gado ir Giliado šaliai. Tačiau Saulius pasiliko Gilgale ir visi žmonės, drebėdami, sekė jį. Jis laukė septynes dienas, kaip Samuelis buvo paskyręs. Samueliui nepasirodžius Gilgale, žmonės pradėjo skirstytis. Saulius įsakė atnešti deginamąją ir padėkos aukas, ir jis aukojo deginamąją auką. Jam baigus aukoti deginamąją auką pasirodė Samuelis Saulis išėjo jį sutikti ir pasveikinti. Samuelis klausė, ką tu padarei? Saulis atsakė, pamačiau, kad mano žmonės pradėjo skirsitis, o tu netvykai skirtų laiku. Ir filistinai susirinko Michmaše. Aš galvojau, Filistinai ateis į Gilgalą, o aš dar nebūsiu maldavęs viešpaties, Aš įsidrasinau ir aukojau deginamąją auką. Samuelis tarė Sauliui, tu neprotingai pasielgiai, nesilaikydamas viešpaties savo dievo įsakymo. Viešpats būtų įtvirtinęs tavo karaliavimą Izraelyje amžiams. Dabar tavo karaliavimas nebus ilgas. Viešpats surado vyrą pagal savo širdį ir paskyrė jį vadu savo tautai, nes tu nesilaikiai viešpaties įsakymo. Po to Samuelis grįžo iš Gilgalo į Benjamino gibėją. Saulius suskaičiavo žmonės, esančius su juo, kurių buvo apie šešis šimtus vyrų. Saulius, jo sūnus Jehonotanas ir su jais buvusieji vyrai apsistojo Benjamino gibėjoje, o filistinai pasistatė stovyklą Michmaše. Iš filistinų stovyklos išėjo trys būriai naikinti krašto. Vienas būrys pasuko Ofros kryptimi į Šualo šalį, antras patraukė Bet Horono link, o trečias į aukštumas, esančias prie Ceboimo slėnio, šalia dikumos. Ne vieno kalvio nebuvo visoje Izraelio šalyje, nes filistinai sakė, kad hebrajai nepasidarytų kardų ir iečių. Kiekvienas izraelitas, norėdamas pagalasti žagrę, kaplį, kirvi ar pjautuvą, turėjo eiti pas filistinus. Todėl buvo atbukusios jų žagrės, kapliai, šakės bei kirviai ir nesmailinti akstinai. Mūšio dienai atėjus, ne vienas Sauliaus karys neturėjo nei kardo, nei ieties, išskyrus Saulių ir jo sūnų Jehonotaną. Ir Filistinų būrys išėjo į Michmašo tarpeklį.